Book 2 Ho Ekusi Ekusi A la kien Kitwa da tsera Kitwa da tsera Pom an Vkitkhulob Vkitkhulob ผมอ่านจดหมาย მე ასოს ვკითხულობ. მე ასოს ვკითხულობ. ผมอ่านคำศัพท์ მე სიტყვას ვკითხულობ. მე სიტყვას ვკითხულობ. ผมอ่านประโยค მე წინადადებას ვკითხულობ. მე წინადადებას ვკითხულობ. ფომ ან ჯოტმაი მე წერილს ვკითხულობ. მე წერილს ვკითხულობ. ფომ ან ნსუ მე ციგნს ვკითხულობ. მე ციგნს ვკითხულობ. ผมอ่าน ვკითხულობ ვკითხულობ คุณอ่าน შენ კითხულობ შენ კითხულობ เขาอ่าน ის კითხულობს ის კითხულობს ผมเขียน ฟตเซอร์ผมเขียนจดหมายเมอาสุสฟตเซร์เมอาสุสฟตเซร์ผมเขียนคำศัพท์เมซิตวัสฟตเซร์เมซิตวัสฟตเซร์ผมเขียนประโยค მე წინადადებას ვწერ. მე წინადადებას ვწერ. ผมเขียนจดหมาย მე წ ์เ ი ლ ს ვწერ. მე წერილს ვ წ ร์ผมเขียนหนังสือ მე წიგნს ვწერ. მე წიგნს ვ წ ร์ ผมเขียน vtser vtser คุณเขียน shenzer shenzer เขาเขียน is zers is zers